Eta lehenik estatu batuetara goaz, primarioen uh, berri hartzera. Eta lehenik norda gaurko presidenta, estatu batuetan norda presidenta. Uh, Barack Obama da presidenta eh, gaur. Bai, Barack Obama da eta laister ez da gehiago bera izanen. Orduan izango dira boskak, hauteskundeak izango dira, izango dira bi alderdietako hautagaitzak. Hor, nork badaki zoin diren bi taldeak. Uh, Obamaren taudea ah, da eh, demokratak. Demokratak alde batetik eta bestetik? Republika. Republikanoak. Bi taldeetan hautagaitz bat bada, nork dira? Eh, Donald Trump eta Hillary Clinton. Donald Trump, nork ezagutzen du? E, Mexikarrak ez du nahi e, Mexikarrak pasatu e, estatu batuetan. Bai, eta horren zat, nahi du eraiki muru bat, pareta handi bat, Mexiko eta estatu batuen artean. Eta zuen ustez, ongi da hori doaz? Nork nahi du pasatzen, be pasatzen da. Denak badute tritxua pasatuak. pasatu hor. Mexikanoak ez dute denak deretsua pasteko. Zerraitik ez dute deretsua hori? Bat dute ez da berdin denetat. bi erri dezberdin dira bai. Baina zaretik Mexikanoak nahi dute pasturenik. Euh, zenta uh, Mexikoan uste dut euh, bada nuker zibil. Ez da gara zibila, baina da batzutan uh, landierosa dela. Dute lana egin? Estatu batuetako batzuek pentsatzen dute beren lana laportuko dutela. Orduan Donald Trumpek muru bat egin nahi du. Ongi da edo ez? Bai. Bai, ongi da, senta hola, me, Mexikoan eldu, eh, pasatzen. Eta Mexika, Mexikak bere negen egoten dira? Be, niretzako ez da ongi, senta Mexikoak berdute eh, sosak, uh, beraz eh, sosak uh, ukaiteko berda egin lana. Bai, ongi da, denak banatzen lepei. Egek banatzea? Bai. Ben ba, nola egin egin zuri? ongi da egiten... Amerikan denak eh, behar du eh, lana egiten. Eta orain euskal gira, joango gira berriz. Luzaidera, luzaide erri eh, bat da, Nafarroan, eta urte guziz besta bat egiten dute, nun erritarek dantzatzen duten, eta dantza batzuk neskek eta mutikoek egiten dute, eta beste dantza batzu mutikoek bakarrik. Or, zuen ustez, ongi, normala da, Dantza batzuk neskentzat zatea, beste batzuk mutzikoen zat. Me denek, eh, denek behar eh, dute um, dantza. Baina batzutan bada dantzak mutzikoa neska bakarrik behar dute egin. Badera dantza batzuk mutikoen zat bakrik, eta beste batzuk neskentzat bakrik? Bai. Hori da, orduan normala da, bakotxak bere dantzak ukatea. Bai. Ados, nor pentsatzen dugu, dantza guziak denentzat direla zaretik. Be, zenta eh, neskak eta mutikora, mutikoak eh, berdinek dire, bo, be, ez dena, beren dire, beraz uh, egiten aldute dantza berdina eta hala. Eta hor berintasuna da bakotsak bere gauzokateak, gana edu mutikoek beren dantzak eta neskak beren dantzak, edo denek berdinak. Be, denek berdina, berdina eta behar egiten uh, ere dantza bakoitze bat, neska eta mm, beste dantza mutikoak. Uh, eh, Lu erritarek bozkatuko dute, diakiteko neskek dantzatzen aldituzten dantza eta zoin dantzirikin. Hor, bozkak raten bai Dubai, neskek, dantzatzen dituzte mutikoen dantzak ere. Edo zoin dantza. Zuntzat ongi da, bozka hori egitea? Bebai eh, behar dugu um, mm, zerpentsatzen du uh, besteak. Dinek, dinek bat dute Dere Dute dertsua dantzen egiteko? Bai. Egan nahi du, mutikoak adibidez, deritxo dutela nesken dantza egitea? Ez. Nik adibidez ezin ditut nesken dantzak egine. Ez dut deritxo? Ez. Domaia da hori. Beba dira eh, dantzak eh, neskentzat, nesk, eh, dantzak mutikoentzat eta ne, dantzak bientzat. Zeretik, dantza horiek neskentzat dira eta beste batzuk mutikoentzat. Zerretik hola egina da? Be, kultura da. Eta kulturak ezin dira aldatu? Bai aldatu alda kulturak. Be, ez da dena aldatu behar. Ola da, ola da. Eta hori, nork bakidu? du? Be, mutikoak, um, c'est plus facile pour eux, eta neskak, c'est plus facile pour eux. dantza horien egitea? Bai. Zure ustez, nik ezin dut, da neska dantza bat egin, sobra Ez eh, da, e, erresa. Baina mutikoen dantza erresako dira Bai. Ados, eta neskentzat, erresako dira nesken dantza egitea? Bai. Be, ez zenta, neskak eh, egiten aldu dute eh, edemutiko mutikoen dantza eta mutikoak eh, neskaren dantzak.